الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Prvo da malo ponovimo šta smo prošli put govorili. Ja imam jedno pitanje za vas kroz koje ćemo vidjeti šta ste vi razumili. Imamo jednog čovjeka, Šabana, klanja pet dnevnih namaza, posti mjesec Ramazan, daje zekat, no tako, Međutim, kad hođe organizuje Ajvatovcu, on se među prvima prijavi i ode tamo na Ajvatovcu kad stigne tamo na mjesto lica, tavaf je oko kabura, ajvaz dede i gore sa one pećine nakupi kamenja i ponese kuć da mu štiti kuću od belaja i da mu zbog tog kamenja bude bereket u kući. Šta je s ovim insanom? Ha? Šta je sa njim? Musliman čovjek? Nije. nije musliman. Kako nije musliman? Šaban je klanja, posti, daje zeća. Ha? Čini širk, je tako? Pa šta je sa širkom? Propada i svedja. Sa širkom propada i svedja. Pa smo prošli put govorili da onaj ko bilo kakvu vrstu ibadeta posveti nekome drugom mimo Allaha da je mušrik. Makar klanju postio da ovu zekijat obavio hači šta god radi. A to je prošli put sve čitavo vrijeme što se pričali eto to je to da se shvati to. Ili na primjer sve klanja posti daje zekat obavlja hađ ide u džihad ili je tako, oslanja se na nekoga tamo veliju u kaboru kad mu zaškripi, kad treba da položi neki ispit je tako, hoće vozački da polaže, on ode na turbe i tamo skrušeno skrušeno kaže tom nekom evlijahu, na primjer, ode u velino selo, tamo ima neki veli. Tako, I u Ražicima tamo i kaže tamo znaš da on posreduje kod Allaha ne bilo ovaj položio ispit vozački na primjer za pilom baš mu treba C i E kategorija da se zaposle e, u tom slučaju kažemo šta mušrik mušrik mušrik radila od riječi, ali počinila. Zelično se desio jedan slučaj. Čovjek svi treba biti zelo mirno. Sve isto je čovjek mu kaže jedan tam kako. Ja je tam kućan za koji je. Kasnije to četvrtu riječ on ne znači. I još naleti na jednom doktora, tamo je ovaj počin rođen. Ako nekim rođen bi on počeo govoriti da je Dobro. Uglavnom znači kogod posvjeti bilo kakvu vrstu ibadeta nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala mušrike. Mušrike. Makar tvrdio postio klanju je tako? I zeke Adavu i tvrdio da je muslim. Dobro. Ima ljudi koji kažu ne može tako. možda čovjek svanja izgleda da čini širke, je tako? Ode na kabur i tako dalje. Međutim, mi ne znamo da li to on šta je u njegovom srcu. Tako, čini možda neke velike grijehe, čak i grijehe koji izvode izvjere ili čini veliki širk, ali mi ne znamo da li je on to dijelo širka i kufra pohalalio ili nije i tako dalje. Pa nam onda podvale ovu znaš stvar i kažu ne znam mi šta je u njegovom srcu, je to halalio, kakav je njegov stav tako potom pitan šta on radi i tako dalje. Pa ovdje ima jedno poglavlje, kaže da mi ne gledamo u to šta je u njegovom srcu, nego kaže da dijelo čovjeka, vanjsko dijelo čovjeka upućuje na njegovo vjerovanje. Je tako? Zato su, znači, riječi i dijela dokazi i upućuju na postojanje kufra ili imana. Je tako? Upućuju na postojanje ili kufra ili imana i prema tim vanjskim dijelima će se uzimati propisi za određenu osobu. Kaže šeha Abdullah ibn Abdurrahman al đibrin mi, kaže, dokazujemo dijelima čovjeka njegovu akidu. Pa kad vidimo čovjeka da stoji kod nekog kabura kojeg znači on veliča veliča tog čovjeka koji je ukopan u tom kaboru tako pognute glave kako poniženo stoji ponizno stoji tako i kako je skrušen i kako tiho govori tako i kako su smireni znači kako je smireno njegovo tijelo i kako je prisutno njegovo srce tako skrušeniji nego u namazu, je tako? Kad stoji pred Allahom subhanahu wa ta'ala. I onda doziva imenom tog čovjeka u kabu, je tako? I na način da se osjeti, jel tako, i vidi se da on ima povjerenje i ubjeđene da će mu ovaj dati. I nada se u njega. I tako slično. Mi ne sumnjamo u ovom stanju da ovaj čovjek vjeruje da ovaj kome se on obraća daje, je jel tako, da će mu dati ono što od njega traži i da on vjeruje da ovaj čovjek koji on doziva, jel tako, koji je u kaburu, da će od njega odagnati neku, neku nedaću, je jel tako, tako. I da ovaj, znači, ima mogućnost da postupa i da mu donese štetu ili odagna od njega onaj e, štetu ili doprinese neku korist onaj u stvarima u kojima upravlja samo Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ovaj čovjek koji ovako stoji pred kaburom, znači ovaj, ovo njegovo djelo upućuje na što? Na njegovu akidu, na njegovo ubjeđenje. Tako, upućuje na njegovo ubjeđenje u pogledu tog čovjeka koji je ukopan u tom kapu. I mi nemamo potrebe da ga pitamo da li ti vjeruješ da ovaj donosi korist ili štet. Jest. Znači, isto s druge strane, kad vidimo čovjek kad dolazi u mjeseče i klanja pet dnevnih namaza, nikoga neće zaustaviti sad pa ispitivati, zagrivati njegovo srce, da ti stvarno se klanjaš Allahu subhanahu wa ta'ala je tako ili šta je to s tobom je tako nego gledamo njegovo vanjsko djelo ako ovaj stvarno klanja pet dnevni namaza kaže muslima ako ovaj ode na kabur i tamo nešto traži ne treba ga pitati a jel ti vjeruješ da on donosi korist u štetu ili šta misliš ti i tako dalje ne samo njegovo djelo upućuje na njegovu akid na njegovu vjerovanje Pa kaže dalje u tekstu Šeji Džibrin, rahimahullah, dozvoljno reći kad je živ, ili tako? Da mu se Allah smili. I Allah ga sačuva. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala nas nije zadužio da otvaramo srca ljudi, nego uzimamo ih i posmatramo ih onako kako, ili smatramo ih onakvim kak, kakvim ih predstavljaju njihova dijela i njihove riječi. Ovaj čovjek koji uputi dobu, jel tako, na kaburu, on je se suprostavio riječima Allah subhanahu wa ta'ala i uradio suprotno riječima Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْكَ وَلَا يَدُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ Nemoj dozivati nikoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ko ti neće ništa koristiti niti šteti na nije. Pa ako to uradiš ti si zaista od Zalima, ovdje zalima u značenju šta? Mušrike, tako. A mi smo već vidjeli, na primjer, u ovom prethodnom slučaju koji je spomenuo ovdje, kako se čovjek ponizno obraća, jel tako, jednom drugom čovjeku koji je ustao još i mrtav. A ovo obraćanje njegovo i dozivanje njega u kaburu je suština i vadete, jel tako? kao što smo već prije e, to definisali, znači da je dova ibadet i donosili dokaze da je dova ibadet, je tako? Hvala Rabu komodu, on je steđi vlekom. I reče vaš gospodar, dozivajte me, ja ću vam se odazvati. A onda oni koji se uz ovole an ibadeti se jedu hulune džehenneme dahirin, ući će u džahennem ponizno. Uzohole se odčeka od ibadeta meni. Od ibadeta meni. Pa ovo da se uzohole od, od, naspram ibadeta meni upućuje da je ovo dobite me bilo naređeno, znači naređeni ibadet. Sve ono što je Allah subhanahu tada naredio je pokornost i ibadet, jel tako? A dovu je naredio. Pa je dova ibadet. Pa ćemo onda presuditi i suditi o ovom čovjeku koji ovako radi prema onome što nalaže njegovo djelo, a nećemo zavirivati u njegovo srce. Je tako? Nećemo zavirivati u njegovo srce. Pa ga nećemo pitati, smatraš li ti toga što je ukopan u tom kaburu da je on ilah, da je on Bog, božanstvo? Hoćemo ga pitati? Nećemo. Smatraš li ti da on Je jel tako, oživljavaju smrći, raspolaže, je jel tako, donosi korist, nećemo ga ništa pitati. Ono što on radi prema njemu je ibadet. Bez obzira kako ga on zvao, nek ga zove ev, Evlija neki, ili šejih neki, ili neka, kako god ga zove, on se ponaša prema njemu kao što se treba ponašati prema ilahu. Je tako? prema božanstvu, ili tako, prema Bogu. Prema Allahu subhanahu wa ta'ala. On se prema njem tako ponaša, onda nećeš ga pitati. Jel ti njega smatraš božanstvom ili ne smatraš? Ne. On se već ponaša prema njemu kao prema ila prema, kao što se treba ponašati prema Allahu subhanahu wa ta'ala. To jest u upući njemu, dobro. I posvećuje mu ibadet, a ibadet se posvećuje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Makar njega ne, ne nazivao božanstvom i makar to što on čini ne nazivao iba, ibadetom. Nek kaže, nije ovo ibadet, ovo je tevesu, ovo je traženje posredništva, ovo je tešefo, ovo je traženje šefaata, nek nazove to kako god hoće. Znači mi se ne obraćamo na to šta on govori, nego šta i šta misli, je jel tako? Šta je umislio se, nego gledamo u suštinu stvari, a suština stvari je da on njemu ibadeti. A, kad god, a čemu god se ibadet posvećuje, to je odma ilah, je jel tako? To je odma ilah. Jer šta je ilah? Ono što srca obožavaju, veličaju. Jel tako? što srca voli, čemu se nadaju, je jel tako? Od ča, e, što poštuju, e, to je ila. To je ila. Ono o čemu se u svojim ibadetima obraćaju. Makar ta ibad, te ibadete ne nazivali ibadeti. I makar toga ne nazivali božanstvo i ilahom. I ne smatrali ga ilahom. Ali mi gledamo u u suštinu stvari, prema toj suštini stvari će, će se gledati i na tog čovjeka i na ono što on na ono što on radi na ono što on radi s ovim smo završili ovo prethodno poglavlje u kojem smo govorili šta suština čitavog ovog poglavlja je ovo pitanje s početka koje sam postavio a to je šta da je onaj ko posveti bilo kako vrstu ibadeta nekome drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala mušrik. To je sva suština. To je sva suština. Ali to je pitanje. Reci. To je kad vidiš pravo to, vidiš to, kad čovjek to žali, ima to, da. Sad dođe, ma ne možemo sve to pretvirit, čovjek sa mimbera, ođa, za ovi ljudi, ja nema najbolj trebica. Ne možemo reći za njega da je nevijednik ili musik. Jedino ako bi rekao, ajmo na Ajmetovicu, da tamo tavafimo ili da tamo nekom drugom, da tavafimo kabel. Da kaže, na primjer, ajmo na Ajmetovicu, pa tamo ima kamenja, možete nakupiti pa donijet kuć, da, da vam bereket, jel tako? Da. Ili tamo ima kabru, aj vas dede, ko ode na taj kabur, pa Oprošte, obrati i, i tako nešto slično. Znači. Ali sama činjenica da da kaže, da kaže hajmo na Ivatovicu, jest. Znači, nije to još ono to djelo. Jel te... Jest. Znači, to je, to ste vi dobro poredali, jel tako? Zbog iste stvari smo rekli, jel tako, kad čovjek ode pa glasa, znači, ti ne znaš šta je sa njim. Sam čin glasanja nije dijelo širka, jel tako? Ne znaš šta je sa njim. Da on glasa zato što voli demokratiju? Svjestan da ove koje on podržava, da oni mm, neće suditi po Allahovom zakonu, niti im je to cilj, niti, tako, možda je ubijeđen, možda misli da one za koje on glasa, da će se on boriti za, za vjeru, za din, za uspostavljanje šarijata. Tako, tako dalje. Znači, bez, ili imate određene šube, pa onda ne donosimo nikakav sud dok se ne to ne vidi jasno. Allah najbolje. Dobro. E, sljedeći poglavlje, osmo poglavlje u ovoj knjizi. Zbog čega se vodi borba protiv mušlika? I zbog čega je obaveza da ih se odrekne? I kakav je propis nekog mjesta kad preovladavaju u njemu propisi širka. Nešto slično smo možda nekad spominjali, tako? Ali evo, ponovit ćemo za lahko povuć. Prvo, katastrofalne posljedice koji proizilaze iz ostavljanja čega? El vela vel bera. Šta je el vela vel bera? Jest. Ljubav i mržnja. Znači, ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, poslaniku sallahu alaihi sallam i muslimanima i s druge strane mržnja prema širku i mušicima i odricanju. E, kaže, autor ovde kaže, vidim na ovom mjestu da je obavezno i nužno pojasniti da tako e, da je vađib prijateljovati sa muslimanima i vađib se odreći mušlika. I potrebno je naglasiti znači kakve posljedice proizilaze iz ostavljanja ove osnove, ovo je jedna od osnova u dinu, je tako, u vjeri. Kakve su to, znači, negativne posljedice koje, koje proizilaze iz toga i da pokuša, znači, da dokaže da je trenutno stanje ummeta i poniženje koje je zadesilo muslimane u stvari posljedica čega? Ostavljanja ovog, ove osnove. A koje osnove? Osnove elvara, elvara, elvara. Pa kaže šeik Salfe Uzan. I čita u vrijeme ćemo čitati ono što je on na ovu temu rekao. Koristan govor. Kaže, nakon što smo ukratko objasnili osnove islamskog vjerovanja. Ovdje ćemo onaj, uh, išaratiti, znači, ili ukazati da je vađib svakom muslimanu koji čvrsto vjeruje u ovu akidu, koju je prethodno objasnio tamo negdje, znači, ovdje je citat počeo odatle. Prije ovoga, on je pojasnio osnove akide. Tako? A nakon toga kaže, ovdje ukazujem na to da je vađib svakome ko vjeruje u ovu islamsku akidu, jel tako? Vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, meleke, kitabe, sudnji da, tako? Kada i kada i tako dalje. Samo je vađib da prijatelji je sa onima koji vjeruju u ovu akidu. A da se neprijateljski odnosi prema neprijateljima ovog vjerovanja i onih koji ovako vjeruju. Jel tako? Pa da voli muvehide, one koji su na tevhidu, I da bude sa njima prijatelj, a da mrzi mušrike i da se neprijateljski prema njima odnosi. To je vađeno. Šta je vađeno? Da voli mu'mine, a da mrzi mušrike.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 Ja tako u Ibrahimu i onima koji su sa njim, kad su rekli svome narodu mi se vas odričemo i onoga što vi obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i onoga čemu ibadet činite mimo Allaha subhanahu wa ta'ala kufur činimo u vas i između vas i nas je neprijateljstvo i mržnja zauvijek dokle god jel tako ebedan, za uvijek, a onda hatta tu uminu bilahi vahida. Za uvijek, odnosno sve dok ne povjerujete samo u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa onda kaže, to je od dina Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Znači da ne bi rekao sad vidi to je o Ibrahimu. Ne, to je od dina Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gdje kaže uzvišeni, ja i uhalad ina aminu la tattakidu ljehuda van nasara awliya. O vjernici ne uzimajte židove i kršćane za prijatelje. Ba'd um evlijahu ba'd. Oni su jedni drugima prijateljima. O men je tevallahu minkum fe innahu minhum. Koji od vas uzme za prijatelje, on je od njih. Inna Allahe rahidi l'havme balemi. Allah neće uputiti zalime. Je li tako? Ovdje u ovom ajetu kaže šeht Ovde Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da se uzimaju ehlul kitabije za prijatelje, posebno. Je tako? Ali je isto tako zabranio da se uzimaju općenito nevjernici za prijatelje. Pa kaže, ja joj alladina aminu la tattahidu adubi wa adubakum eulija. O vjernici ne uzimajte mog i svog neprijatelja za prijatelja i zaštitnika. Mog i svog neprijatelja za prijatelja i zaštitnika. Znači ovo je za kafir općenito. Čak šta više, Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio da se kafiri uzimaju za prijatelje makar bili najbliži rođaci. Makar bili najbliži rođaci. I ovo je činjenica koju mnogi od nas, šta? Teško prihvataju. Zašto? Kad se kaže o kafirima, mi odmah mislimo tam neki daleki četnici iz nekih tamo Čićevca iz nekog tamo, razumiš, šumadije tamo neke. E, lako je sad ono mrzit njega i odricat se, tako? Međutim, nije, kafiri su tu pored nas često u našim kućama, pa Allah subhanahu wa ta'ala, ne samo to, da je židove i kršćane naredio da ne smiješ uzmeti za prijatelj i naredio da ih se odrekneš, nego nevjernike, makar bili najbliži rođaci. Ja i alladina aminu la tattahidu la tattahidu aba'akum wa ihuvanakum awlija'a in istahabbu istahabbul kufra ala iman. O vjernici, ne uzimajte svoje očeve i svoju braću za zaštitnike ako više vole kufr od imana. U suri tobe. Nisu oni ni prijatelji ni zaštitnici. Ako više vole kufr od imana. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُ Koji od vas uzme za prijatelje, pa zaista je taj koji tako uzme za prijatelja valim. Je tako? Zulum čar. Nepravdu čini, je tako? nepravdu čini. Zatim u suri uh, Mujadala isto tako La teđidu qavme yu'minuna billahi wal yomil ahiri yuvaduna man hada Allahu wa rasul Nećeš naći nijedan narod koji vjeruje u Allaha i sudnji dan da uzima za prijatelje one koji se suprotstavljaju Allahu i Rasulu sallallahu alejhi ve sellem, makar bili walau kanu aba makar bili njihovi očevi wa abnahum ili njihovi sinovi, wa ihwanahum, wa ashiratahum, ili njihova braća, ili njihova familija najbliža, rodbina, nećeš i vidjeti da ih uzme za prijatelje. Ovo je činjenica koju mnogi ljudi danas zapostavljaju i ne imaju nikakvog znanja o njoj. Čuo sam, kaže on, na radiju od nekih koji se pripisuju, je tako, smatraju sebe učenim, i smatraju sebe dajama kako kažu za židove, odnosno kako kažu za kršćane da su naša braća. Kaže, kako je opasna ova rič. Kako je opasna ova rič. A znate koji to rekao? Kaže, isto tako dalje nastavlja, pa kaže kako je Allah subhanahu zabranio da se uzme i kafiri jel tako, za prijatelje, zato što su oni neprijatelji akide i islama, Allah subhanahu wa ta'ala ne samo da je zabranio da ih uzmiš za prijatelje. To je jedna zabrana. Jel tako? Ne smiješ ga uzeti za prijatelje. To je jedno. Ne, ne. Nije samo to. Nego je naredio da uzmiješ mu'mine za prijatelje. Zabranio njih da uzmiješ, a naredio ti da uzmiješ mu'mine za prijatelje i da sa njima prijateljiš i da njih voliš i da njih uzimaš za saveznike i pomagače. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala šta? Innama valijukum Allahu wa rasuluhu wa ladina amenu. Vaš je prijatelj samo Allah i Rasul i oni koji vjeruju. Je tako? I vjernici. I vjernici. Vaš zaštitnik je samo Allah. Je tako? Vaš prijatelj je samo Allah i vjernici Allah, Rasul sallallahu alaihi sallam i vjernika više nek svog brata, kao što na primjer ima ljudi da kaže više ja volim to nek svog brata vjernika. To... E, znači mora, nije samo zabranjeno uzimati kafire za prijatelje, nego je naređeno da mu'mine uzmeš za prijatelje. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِسْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ Ako uzme Allaha i Rasula i vjernike za prijatelj, pa zaista je Allahova stranka ta koja će pobjediti. Allahova partija pobjeđi. Nemojte ovo zaboraviti. A tako? Nemojte zaboraviti. Ko je pobjedio na izborima? Uvijek Allah, uvijek je pobjedio. Ko je pobjedio na izborima? Uvijek Allah. Svi su gubitnici. Tako, svi su gubitnici. Svi su izgubili. Allah uvijek pobjeđuje. Što, Zašto? Zato što su to sve neke tam druge stranke, nisu ni jedna Allahova stranka. Pita mi pita mi da dade, ja kažem, ko je pobjedio? Ja ga pita, ko pobjeđuje? Kaže, pa ko bi znao se, kaže, pa ko? Ja kažem, ne, uvijek je Allah pobjedio. Fa inne hizbe Allahi humul valimu. Zaista je Allahova partija ta koja će pobjediti, koja pobjeđi, je li tako? Pa kaže dalje, u drugom ajetu je tako Muhammedun Rasulullah walladina ma'ahu ešidda'u ala al-kuffar rahma'u bejna kaže Muhammed je Allahov Rasul a oni koji su sa njim su žestoki prema nevjernicima ešidda znači žestoki osori, grubi maša ha, grubi ovo mi nešto poznato ovo grud i osver. E, ruhama ubejnom i samilosni jedni nasprav drugi. Pa je naređeno šta? Odnosno osobina onih koji su sa Muhammedom, sallallahu alaihi sallam, je da su grubi prema nevjernicima, a milostivi jedni i jedni prema drugim. Zatim Allah subhanahu ta'ala kaže nemal mu'minuna ih, samo su mu'mini braća. Pa mu'mini su braća u dinu i akidi. Je tako? u dinu i akidi, makar ne bili nikakve, nikakve rodbinske veze ne bilo među njima. I makar bili udaljeni mjestom. I makar čak bili udaljeni vremenom. Makar ne živjeli nikako u isto vrijeme. Mu'mini su braća i prijatelji i zaštitnici jedni drugi i upućuju dove jedni za drugi i traže Allahu milost jedni za druge. Mu'mini su braća u svakom smislu bratstva, makar nikakve rodbinske veze između njih ne bilo. I makar se ne poznavali. I makar bila udaljena mjesta njihovog življenja. I makar čak ne živjeli ni u isto vrijeme. Šta je dokaz za to? Kaže Allah subhanahu ta'ala nakon što govori o muhađirima, pa onda o ensarijama, je tako u suri Hašr, onda kaže وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ a oni koji dođu nakon njih je kuluna rabbana gfir lena govori oprosti ti Allahu nama naš gospodar oprosti nama i što još kažu voli ihvanina alladine sebe puna bil ima i našoj braći koja su nas pretekla u imanu znači prije nas bili u imanu ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انمو يشنتي نيمالو باكوستي وناشيم سيرسينو اسبرام vjernika ربنا انك رؤوف رحيم zamislite znači da ti sad spomeneš nekog muslimana koji ne živi uopšte u tvoje vrijeme živio prije tebe ne živi, nije, i tad kad je živio živio u nekom dalekom mjestu od tvog mjesta ali kad ga spomeneš pa kažeš šta rahimahullah. Allah jerham, kažeš Ibn Taymi rahimahullah. Pa tako. Nikad ne spomeneš imama Buharija da ne kažeš rahimahullah. Allah jerham, Allah mu se smilo. Pa tako. Dovu za njeg uputiš. To je to, brate. Znači, osjećaš ga bratom u dinu, u islamu. Pojma nemaš kako izgledu, je tako? davno nekad živio, ali on brat. I to je imansko bratstvo. Suština imanskog bratstva. Je tako? Za mnoge naše savremenike čujemo za njih. Je tako? Čujemo kako je kafir i kude. Pa za njih dove upućujemo. Pa molim Allah subhanahu wa da ih izbavi iz zatvora. Pa da ih spasi od neprijateljskih ruku. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala. Je tako? da Allah subhanahu wa ta'ala ih pomogne, sačuva, da ubrza svoju pomoć i pobjedu. To je iman, imansko bratstvo, je li tako? Hm? I to je imansko, imansko bratstvo, znači, šta nas veže? Radujemo se njihovim pobjedama. Teško nam pada kad čujemo za neke gubitke i poraz i tako da. Takav je odnos među mu'minima. E, nakon toga šeji sal Fauzan, rahimahullah, spominje neke stvari kroz koje se ogleda prijateljovanje sa kafirima. Je tako? Kad govorimo stalno, znači, dvije stvari su naređene. Odnosno, dvije, jedna je zabranjena, jedna naređena. Zabranjeno prijateljevati sa kafirima, naređeno prijateljivati sa muslimanima. E sad ovo što je zabranjeno prijateljevati sa kafirima, kroz što se to ogleda? Šta je to stvar? Je to da kupiš od njeg pšenicu? Nije, znači. Da vidimo šta je to. Pa kaže prva tačka o ponašanju kafira. Prva tačka o ponašanju kafira. E sad ovo o ponašanju, kroz što se to ogleda? O ponašanju kroz odjevanje kroz govor. Je tako? Kroz govor. Čak, znači, e, oponašanje njihovog pona, ponašanja, je tako? Držanja, gestova njihovi, je tako? Oponašanje njih kroz njihov ahlak. U naše vrijeme, je tako? Usvajanje nekih pravila iz bontona, ne gledajući, je tako? Šta je sa tim stvarima u dinu, je tako? o ponašanje njih kroz govor, kroz frizuru, je tako? Kroz češljanje, kroz šabane, e, tu, kroz puštanje dugi brko, je tako? Kroz jelo i piće, je tako? U restoran, pa zadi ovdje on ovako, pa hop, ulije u ruku, a, pa prinosi ustima i tako da. Eto, to je ponašanje. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam men tešebeh bi qavmin fehu minhum ko oponaša jedan narod, on je od njih. On je od njih. Druga stvar šta je zabranjeno u smislu, odnosno kroz što se ugleda prijateljevanje sa kafirima, jeste boravak u njihovim mjestima, u njihovim državama. I ne napuštanje njihovih mjesta u pravcu muslimana. Je tako? Zbog bježanja sa vjerom. Zato što je značenje hijri u stvari bježanje je tako? Sa vjerom. Bježanje iz mjesta keafirskog radi čuvanja vjere. Je tako? I to bježanje u muslimansko mjesto. Odnosno u muslimansku islamsku državu. I zbog toga je hijra i propisana. Zašto je ovo propisano? Zato što je boravak među kafirima u upućuje dobrovoljni boravak. Znači, onaj ko može da ode, onaj ko zna put, onaj ko, je tako? Do, taj boravak i odabiranje čovjeka, samo opredeljenje da boravi i živi sa kafirom u nevjerničkoj državi, u upućuje na uzimanje njih za prijatelji, zaštitnike, da njemu, njemu to ništa ne smeta. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio muslimanima da boravi među kafirima. Ako mogu da učini hit. Ako mogu da učini hit. I to je posebna tema. Doći inša Allah. Doći inša Allah na red. A vi se sjećate da smo to već jednom nešto malo ispominjali. Šta je Isto znači. Isto. Kogod može da učini hijđru, haramu je da sa njima vore. Znači o muslimane, sa muslimanima u islamsku državu. Je li tako? To je poznata stvar. Radi čuvanja dina, vjeri. Ono što, što mi savjetujemo, znači ljudima, da idu u pravcu ili prema mjestima gdje, gdje je bolji. Ako nema najbolje ima gdje je bolji. Je tako? ima gdje je bolji. Dobro. Treći. Isto tako od znakova prijateljevanja prema nevjernicima, tako on kaže ovdje, jeste i putovanje u nevjerničke države, je tako, s ciljem turizma, opuštanja, je tako, i tako dalje. Znači, onaj, ovo je govor koji je upućen posebno ljudima u, na arapskom polostru. Kod njih je rašireno u narodu, je tako? Čim dođe ljeto i vreline, oni svi, ne možeš uzeti karte da dođeš kući, je tako? Svi oni u pravcu zapada, malo da se rasplane. I malo da, znači nije to nikakva potreba radi turizma, radi šetnje radi, razonode, je tako? I onda odputuju gdje? U evropske metropole, gdje se, je tako, oni sa svojim ženama koje su bile malo čas uredno obučene, sve fino, lijepo, kad dođu gore za posljednu hotele, najskuplje, i onda izlazi po ulicama i parkovima i gledaju sav taj festival. Znači, to je ono što on hoće da kaže. To je očito da ukazi šta da njemu kufr ne smeta, je tako? I on kaže da je putovanje u nevjerničke države znači haram osim u darura. A taj darura kao liječenje, trgovina, je tako? Ili izučavanje nekih nauka koje su znači neki uže specijalnosti koji su posebno korisni i potrebni i tako dalje a koje se ne mogu naučiti bez putovanja, tako, upravljanja avionima, na primjer. <laughs> ovaj tako i šare to daje, da se nauči voziti avion, tako. Dobro. I čim ta potreba prestane, obaveza se vratiti među, među muslimanima. Dobro. Četvrto, od stvari kroz koje se ugleda prijateljujem sa kafirima jeste pomaganje nevjernika. Pružanje podrške nevjernicima protiv muslimana. Hvaljenje nevjernika. Da ih hvali, da ističe njihove jel tako, neke prednosti. I šta još? Kad čuje nekoga da ih napada i izražava svoju mržnju prema njima, šta? Da ih brani, da ih brani. I to su stvari koje izbude iz Islama i mogu biti sebe brinde da otpadniš od Islama. Da Allah spanova htjela od toga sačuva. I ovo nije daleko. Ovo nije daleko. Zapričajte se malo sa ljudima, počnite naglas govoriti protiv, na primjer, e, ovih vodećih političara na zapadu. Pa ćete vidjeti kako kažu, pa šta vi imate protiv njih? Pa baš su dobri ljudi. Eno, ja sam neki dan gledao televiziju, bio u studiju, kako je prijatno, kako se lijepo smješka, kako je učitelj, je tako? Kako je kultura, je tako? I stočinu pohvala. I kako se smješka, je tako? A mi kažemo Šta? Ida ra'ete en javel esebi felate zonnu enel esede jebtesim. Odnosno lejs. Fe inna lejte la jebtesim. Kad vidiš, kaže očnjake, lava nemoj misli da se smije. Lavovi se nikad ne smiju. Znači on samo pokazuje očnjake. Recimo. jalo sa njim, pa ovaj, isto tako sad kad je Kosovo na nezavisnost, pa on je tu učinio upravo branio i nije dao da se ništa rekli na Ameriku. Pa oni su dali nezavisnost Kosovo i ovaj, pomogli. Znači, jednostavno nije dao ništa se kaže na Ameriku i, na ovaj njegov ovaj, prijesenik. Jest, jest. Eto, to je jedan od primjera, znači. Jedan od primjera. Sad, da li on izašli izvjeri samim tičinom, mada i nekla Ne voj nas opterećivo. Džavo <laughs> se opterećuje. <laughs> Jel tako? Ne daju reći kako su. Znači, fali. Dobro. Peto. Od stvari kroz koje se ugleda prijateljujem sa nevjernicima jeste da se traži od njih pomoć. Da se traži od njih pomoć. Jel tako? A? Nas je ovdje u Bosni spasio ko? Bin Clinton. Kako ne znate. Niste nikad čuli. Pročitajte onaj proporod pa ćete tamo vidjeti. Tako piše. Jeste, pravo tako ima napisano. E, znači, traženje od njih pomoći. Povjerenje u njih. Povjerenje u njih. Je tako? i davanje im položaja i mjesta gdje oni znači gdje im se kroz te položaje ukazuje povjerenje i gdje oni otkrivaju mogu doći do najbitnijih, najvažnijih podataka muslimana, za, vezani za za muslimane i uzimanje njih za pomagače i za savjetnike za pomagače i za savjetnike poslala nam jedna pitanja. Pita koliko je bilo muslimana na skupu u Gornjoj Mauci. I traži ako je moguće spisak imena i prezimena kojim. Mi kažemo, bilo ih je puno, a voljeli bi da je bilo još više. Mi se je rekao, bio šabat. <laughs> bio šabat. Ovo će vam reći doći, onda ću vam reći. Yes. Dobro, sljedeći put ćem reći bio je šabas prut. Tako je, već ti <laughs> doći šabas da vam kažem. Hoćemo sve tu pojasniti. Dobro. Znači, davanje ti onaj bitnih podataka informacija nevjernicima. Zatim, od oblika e, prijateljivanja sa nevjernicima, ovo je musivet. Molim Allah smanu tela da nam grijehe oprosti da nam sramote sakrije kaže od oblika i stvari kroz koje se ogleda prijateljevanje sa nevjernicima, odnosno uvažavanje nevjernika, je tako? Jeste da se uzima njihov kalendar. Sad svako od nas nek se pokrije po licu. Znači, uzimanje njihovog kalendara i računanje vremena, je tako? I određivanje, je tako? E, termina, dogovora po njihovom, po njihovom kalendaru. Pogotovo ako je njihov kalendar vezan za neki njihov mušrički povod. Kao što je, ali tako, kako oni kažu, šta, ovo što je uzeto, to je rođenje i Alisa. Ili, što još gore, njihov onaj vaskrs, uskrs i tako dalje. od oblika prijateljovanja sa kafirima jeste učestvovanje sa njima i proslavljanje sa njima njihovih praznika. Proslavljanje sa njima njihovih praznika. Ili pružanje pomoći da oni njima da proslave te svoje praznike. Ili čestitanje tih praznika. Ili prisustvovanje na mjestima gdje oni slave te praznike. Zašto? Allah subhanahu wa ta'ala opisuje robova milostivog koje je on opisao kao iskrene robova milostivog od njihove osobina šta? وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ زُورُ oni koji ne prisustvuju zuru. Kažu ovdje, šta je ovo zur? Šta je to? Kaže, nevjernički praznici. Neki kažu muzika, je tako? neki kaže ovo, neki... Međutim, nevjernički praznici je najadekvatnije. Zašto? Zato što je tu objedinjena i pjesma, i muzika, i širk. Sve tu ima. I razvrat. Sve na njihovim tim praznicima prisutno. Od oblika prijateljevanja sa kafirima jeste i hvaljanje kafirima. Jel' tako? Isticanje njihove, njihovog napretka i tehnološkog razvoja. Je tako? I hvaljanje njihove i zadivljenost njihovim ponašanjem i njihovom kulturom i civilizacijom. Isticanje njihovih sposobnosti. Je tako? To može biti kod pojedinca da hvališ ako nije musliman i jedan čovjek napredeo u čemu i da kažeš viš kako je taj napredeo pojedinac sam Nije sad kao država, ne vidim. Ne, ne, ovo općenito znači isticanje kafira kao kao njihovi... Jest njih kao znači, eh tako i divljenje, njih, zadivljenost njima, općenjenost njihovom razvojem, tehnološkim razvojem, njihove kulture kao civilizacije i tako dalje. A gledanje s druge strane, naravno, na muslimane kao... Je tako? Eh, tako. I ovo je posebno prisutno. Čak, ja sam ovdje na hudu jednom spominju, knjige se pišu i dercovi se drže kako su kafiri, šta? Napred. A šta je? U, u čem se ogleda ta naprednost? Imaju i metke. Je li tako? Pa šta za, za... Šta je ovo? Ovo nije ništa drugo ko oni što su se divili Karunu, je li tako? Mašala što je Karun. Gledaj, koje je bogatstvo, daj i nam ovako. Je li tako? E onda muslimani pametnjaković počnu dersove držati, pisati knjige kako muslimani trebaju i kojim putem da krenu da bi stigli kjafire učen u bogatstvu i dunjalog. I mi kažemo za ove šta, pametniji su bili oni koji su se divili karunu. Jer čim je Allah spano tajala karuna satru u zemlju natjeru i njega i njegovu kuću i njegov dvorat, šta je bilo? Odmah su rekli Zar ne vidite da Allah daje na faku kome hoće? Ovi su zaboravili skroz da Allah daje rizik i raspoređuje ga kako hoće. Tako? Daje kafirima koliko hoće, njima isplaćuje za njihov trud odmah na dunjaluku. Al daje i njima. Zaboravili da Allah to raspoređuje. Ovi danas kad vidi kako Allah spano tajala kafire u zemlju natjera, kako ih more proguta, kako ih zemlja proguta, kako Allah im musibete daje, ništa oni kažu šta? Elementarne nepo, prirodne nepogode, je tako? Vanednja stanja nema nigdje da se Allah spomene i Allahova kazna da se spušta. Od oblika prijateljevanja sa kafirima jeste davanje imena kafirski, davanje kafirskih imena. Je tako? i to su stvarno oblici. Međutim, Allah najbolje zna, ovdje ima stvari koji su preče da se spomenu. Je Jel' tako? Od oblika prijateljovanja, izražavanja prijateljovanja prema nevjernicima i povođenja za njima jeste i šta? Uzimanje zakona od njih, a ostavljanje Allahovog zakona. Zar nije očitije od svega ovoga što smo spomenuli gotovo? neka vidi maša. Ajde, nisam to čuo. Dobro. E. Od oblika prijateljima sa nevjernicima jeste i donoši, traženje oprosta i milosti za njih i za njihove mrtve. I za njihove mrtve. Zašto? Zato što je Allah smanav tala zabranio Rasulullah sallallahu alaihi sallam i vjernicima da za njih istikvar čini. Ma kana lin nebiji valladina amanu an yastaghfiru lil mušrikina walau kanu uli qurba Jel tako? Za, ne treba, nije potrebno i, i zabranjeno, jel tako, nebiju i vjernicima da istigfar čini mušicima makar bili najbliži rođaci. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim nakon što im je postalo jasno da su oni ashabul jahim stanovnici vatre. Zašto ovu zabranjeno istikvar za njih činiti. I tražiti za njih milost. Je tako? Zašto? Zato što to podrazumijeva da imaju šanse za oprost i da njihov put možda ispravan. Je tako? Ovo ne pitajte ovde ljude po putu. Kad je došlo vrijeme da oni koji najveće Ahmedije nosaju i najveća da tako onaj vjerska da tako kažem funkcije i priznanja nosaju dođu u situaciju šta da istikvar čine i dove upućuju za žrtve pod navodnim nacima žrtve tako u dva tvornja a, a da ne govorimo da se javno u Tuzlanskoj medresi onaj ono tehničko drvo, cericu, onaj javno upućuje dovo i moli Allah spano tala da zaštiti Ameriku, da je pomogne, da je sačuva i tako da Koliko ima dojaci? Učije znam. Učije znam sljedeći put uz Allahovu pomoć, ovo su bili oblici, znači stvari kroz koje se ogleda prijateljovanje sa kafirima, pa što je sve zabranjeno. Sljedeći put, kroz što se ogleda prijateljovanje sa vjernicima. Šta treba da uradiš da bi sebe smatrao da si od onih koji su uzeli vjernike za prijatelje i koji su, koji su da sebe smatraš da si brat mu'minima, kao što Allah s.a. garantuje da su mu'mini braći uz Allahovu pomoć krenuo i treba da je utvrdit ćemo ali i ovo, ovo još važnije da vidimo kako se kako ćeš biti brat muslimani prvi psihijater rođak mi psihijater kako da se postavim prema njemu da li ja njega da idem rođenske veze dok ide